bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> Aziz برادر لك bugün قصة Kur'an-ı Kerim'den bir iki ayetini okuyumuzda mana bu oyatdan iymonlashib o'zimizni iymonimizni bir chaqlab olamiz. Alloh subhanahu va taolo Fath surasida marhamat qilgan ediki, Bismillahirrohmanirrohim. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء ظن السوء وكنتم قوما بورا <clears throat> Alloh subhanahu va taolo mana bu Fath surasida 11-12 oyatlarda marhamat qiladiki, mana bu oyatlarning sababi nuzuli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratni 6-yilida <clears throat> Makka tarafga ya'ni Xandaq g'azvasidan keyin nima qildilar? Umra niyatida harakat qildilar. 1400 kishi bilan harakat qilgandilar. Mana bu 1400 e, kishining maqsadi nima edi? Mana bu Makka da umra qilib qaytishlik edi. Bular borishdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu harakat qilishdan oldin tush ko'rganida, tushlarida mana shu o'zlarini ashablari bilan e, haramga kirganliklarini va haramga kirgan vaqtlarda sochlarini oldirib sochlarini qisqartirib kirganligini aniq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlarda ko'rgandilar. Buni xabarini o'zlarining ashablariga bergandilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bordilarda nima? Mana bu e, maqsad e, amalga oshmadi, balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhi yoki Bay'atul Rizvon deb ataladigan mana bu nima? islom tarixidagi muhim bir voqea Alloh taolo rozi bo'lgan bir bay'at sodir bo'ldi. sahobalar Madina Munavvaraga umra qilmasdan qaytib kelishdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida. Mana shu holatda mana bu oyatlar nozil bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytib kelgan vaqtlarida <clears throat> mana bu Madinada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga mana bu sulh Hudaybiyaga chiqishlikdan shayton vasvasasi sababligidan o'ltirib qolgan muxoliflar nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib turli-turli uzrlarni ayta boshlashdi. Turli-turli uzrlarni ayta boshlashdi arablardan iborat. Ya'ni arabiylarki badaviylar, atrofdagi kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib turli-turli uzrlarni aytib aytishdiki, bizni mol mulkimiz, ahllarimiz bizni mashg'ul qilib qo'ydi mana shu muborakli safarga chiqishlikdan biz mahrum qoldik. Endi bizga Allohdan istig'for so'rab bering. Mana bu qilgan gunohimizni Alloh taoladan kechirishligini so'rab bering degan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo ularning asli basharalarini nima qildi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va sahobalarga ochib berdiki, ular tillarida, qalblarida bo'lmagan narsani aytayotganliklarini Ya'ni bular üçü de, ya'ni bizni bola chaqamiz, kılıp mulkimiz mashg'ul qilib qo'ydi deb yolg'on uzr Ta'ala Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, ular qalblarida aslo bo'lmagan narsani tillarida nima qilishyapti, bayon qilishyapti. Ayting ey Muhammed Aleyhisselam, Alloh taolo tarafından sizlarga biror bir zarar yoki foydani biror bir kimsa bormi? mana bu foyda yoki zarardan sizlarni nima qiladigan, behojat qila oladigan biror kishi bormi? Sizlarga Alloh taolo agar biror bir zarar yetkazishlikni, ya'ni sizlarni bir qatl qilib tashlashlik yoki ana shu aytayotgan molingizga, ahllaringizga yetadigan turli-turli ofat balolar yoki sizlarga yetadigan foydani sizlarni mana bu zarar va foydadan to'sa oladigan, ya'ni zarardan sizlarni to'sa oladigan yoki foydani sizlarga keltira oladigan biror bir kimsa bormi? Va Alloh subhanahu va taolo sizlarni barcha qilyotgan amallaringizdan xabardordir dedi. 12-oyatda esa Alloh subhanahu va taolo mana bu arabiylardan iborat jihoddan o'ltirib qolgan shaytonni vasvasasi bilan mana bu muborakli safardan qolgan kishilarni qalblarda kechgan gumonlarini ham ochib berdi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, balki sizlar payg'ambar va mu'minlar ahllariga, ya'ni Madinaga farzandlarini oldiga abadan hech qachon qaytib kelmaydi degan bir yomon gumonni qilgan deylarsizlar. Va mana bu qilgan yomon gumoninglarni qalbingda shayton nima qilgandi? ziynatlab ko'rsatgan. Ya'ni sizlar eng to'g'ri gapni aytayotgan, ya'ni eng to'g'ri munosabatni bildirayotgan, eng to'g'ri gumon qilyapmiz deb o'ylagan deyiladi. Mana bu narsani sizlarga ziynatlab ko'rsatilgan. Va eng yomon fosit gumonni qilgan deyiladi. Va halok bo'ladigan fosit qavmlarga aylanib qolgandinglar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib yolg'on yashiqlarni to'qib, yolg'ondan uzrlarni aytayotgan mana bu munofiqlarga Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tillari bilan javob berdi. Mana bu voqea aytib o'tdik, bundan 1420 yil oldin bo'lgan. Lekin qiyomat kunigacha mana shu sunnatulloh, mana shu ilohiy sunnat davom etaveradi. G'azvaga jihodga chiqib ketgan kishilarga qalblarida marazi bor, nifoq marazi bor, kasali bor odamlar aytadiki, endi bular halok bo'lib ketadi dedi. Endi bular yo'q bo'lib ketadi dedi. Endi bular qaytmaydi bola chaqasining huzuriga dedi. Bu avval gumon bo'ladida da va bu tillarga chiqadi bu. Bu bu tilga chiqib odamlarning ichida bu tablig'otlar bo'ladi. Buni Qur'ondan biz tilovat qilyapmiz. Ko'p ahli ilm birodarlarimiz buni tafsirlarini ko'rgan, Lekin hayot tafsirini ham ko'rib turibmiz biz. Hayotda o'sha bo'libdi. Bo'lib turibdi shu haqiqat. Hali Shoykotni g'azvasi boshlanishligi bilan bo'lgan gaplar, g'azva hali tugamasdan turgan holatdagi gaplarni biz hammasidan xabarimiz bor. Bo'ldi bular endi hammasi qirilib ketadi. Bular hammasi yo'q bo'lib ketadi endi bular. Bular birortasi qaytmaydi. Undan keyingi g'azvalar, G'ona g'azvasi, Shikay g'azvasi, yoki Mas'ud g'azvasida shunday insonlar o'zlarini bular arabiylar deyilyapti, lekin bular iymonni da'vo qilgan, hatto mujohidlikni da'vo qilgan kishilar shu so'zni ochiq aytdiki, bir endi qirilib ketadi. Bular yo'q bo'lib ketadi endi dedi. Walakin bu bilan ular qavman bura bo'ldi. Ya'ni qavman bura eng fosit, Allohning halokatiga loyiq bo'lgan insonlarga aylandi. Shuning uchun ham mana bu ikkita oyatga to'xtalib o'tdik ki bir tariximizni yodimizga olaylik deb. Payg'ambar va mu'minlar ahliga, farzandlariga, Madinaga hargiz endi qaytmaydi bular. Mana shu safarda hammasi halok bo'lib yo'qib ketadi deb bular bu so'zni qalblaridan ham o'tkizishgandi, gumon ham qilishgandi, tabliğot ham qilishgandi. Vaholanki mana shu g'azva Mana shu Hudaybiya sulhidagi eng muhim narsa mana shu surada Fath surasida Alloh taolo bay'at Rizvonda ishtirok qilgan 1400 kishiga Alloh taolo o'zining roziligini e'lon qildi. Bu Madina, Madinaning atrofida qolgan munofiqlar bu so'zni aytdi, lekin Alloh taolo bu payg'ambarning da'vatiga ijobat qilgan bu mu'minlardan ham rozi bo'ldi Alloh taolo, ham Mana bularga Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida nima qildi? O'zi gunohlarini kechirganliklarini ko'p-ko'p va'dalarini berdi. Ya'ni ko'p g'azvalarning tarixiga qaraladigan bo'lsa, Badr g'azvasi yoki bu Hudaybiya sulhi yo Xandaq g'azvalarida ko'riladigan bo'lsa, mana bu g'azvalarning natijasi o'laroq Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga xosatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'sha zamonda bo'lgan kishilarga juda ko'p ko'p nima? Uxraviy va dunyoviy nimalarni berdi Alloh taolo izzatlarni berdi. Badrda ham munofiqlar shu gapni aytgan, endi bular yo'qib ketadi dedi. Nima tushdi? Jibril alayhisalom kelib so'radiki, Bu Badrda ishtirok qilganlar sizlarni oldingizda nima manzilati bor, qaysi darajadagi kishilar desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mu'minlarning eng afzali dedilar. Jibril alayhissalom aytdilarki, mana shu Badr kunida ishtirok qilgan maloikalar ham maloikalarning eng afzali hisoblanadi. Bay'at Rizvon. Ya'ni bu munofiq insonlarni beryapgan mana bu g'azvalarga bahosini qaranglar. kitob va sunnat bilan bularga berilayotgan baholarni qarang. Badriylar. Bular badriy bular. Bular bay'at rizvon a'zolari bular. hali bularni sohiran ko'rishda mana shu jangda bular yo'qib ketadi endi. Badrda endi yo'qib ketadi bular. xandaqda yo'qib ketadi bular. Mana endi bu sahroda bular hammasi qirilib ketadi. Qaytmaydi bular endi uyiga degan yomon gumonlar, ya'ni eng fosil asossiz iymonsizlar gumoni bildirilgan kishilarga Alloh taolo nima maqomlarni berdi? Nima maqomlarni berdi? Ularga dunyo fath fathlarini <laughs> Alloh taolo va'da qildi. Shunday bir Alloh taolo buyuk ne'matlar bilan bularni siyladi. Shu zamonda ham bo'lyapti. Shoykot g'azvasini biz ozgina biz ham qisqa o'zimizni endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida Badr bo'lgan bo'lsa, Uhud bo'lgan bo'lsa, Xandaq bo'lgan bo'lsa, biz zamonamizda ham mana shunday g'azvalar bo'lgan. Bittasi Shurakot g'azvasi. Islom ummati o'ziga ishonib topshirilgan nima? Bir imoratni qo'ldan berdi. Aqida himoyasi qochishlik bilan nima qilindi? Xas boshlandi. ummatda erkaklari nima qochishligini o'ziga iftixor deb bilgan bir vaqtida mana shu jamoatimizni ozginagina erkaklari, rijollari, sodiqlari nima qildi? Mana bu g'azvaga turdi. Bu kunlarni biz hargiz unutmaymiz. Chunki safimizdagi eng afzallarimiz o'sha shahid bo'ldi. Undan keyin chiqib aksari bular, ya'ni bular bevafolik qilmadi. ahdini buzman. Alhamdulillah shu yo'lda jihodini davom ettiryapti. Shu yo'lda qancha shaydan bo'ldi. Bularni hargiz biz unutmaymiz. Chunki bizni aqidamizni xosatan Shoykot g'azvasida va undan keyingi g'azvalarda tarbiyalanishda ana shu birodarlarning nima shijoati, g'ayrati va mana shu yo'lda bergan qurbonliklar sabab bo'lgan. Biz ham mumkin agar o'sha g'azvada o'sha birodarlar turib bermaganda biz ham qochish iroda qilarmidik. Biz ham bugun qaylargadir o'zimizni bekitib olib pinhon-pinhon bo'lib olarmidik. Lekin alhamdulillah ana shu islom ummatining haqiqiy rijollari Alloh taolo shahidlarimizni qabul qilsin, qozilarimiz sobit qadam qilsin. Mana bu iymonni isbotini ko'rsatishdi. Har bir narsaning haqiqati bor, birodarlar. Iymonni ham haqiqati bor, uni isboti bor. Isboti mana mana shunaqangi kufr yopirilib kelgan vaqtida mana bu kufrga qarshi nima qilishlik, orqani o'girishlik emas, balki sinani qalqon qilishlik. Buni islom ummatini islom ummatining ichidan azimatni tanlagan kishilar qila oladi. Mana bu tariximiz bu bizi tariximiz. Bizi zurriyatlarimizga, bizni kelajakda keladigan avlodlarimizga mana shu tariximiz qoladi buralarla. Lekin ularga ham toshlar otilgan, ayniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi sahobalarga tosh otilgan singan. Bular hammasi qirilib ketdi. Bular shahid emas, falan falan falon degan gaplar bo'ldi. Vaholanki ayni shu gapni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlaridan aytilgandi. Faqat nomlar boshqacharoq nomlar. Munofiq ana shu Rasululloh sallam zamonidagi munofiq. Mana hozir misol uchun mana ikkita oyat tilovat qilgan bo'lsak, hayotda bo'ldi bu narsa. Shu shikoyatda bizdan ajrab bo'lgan kishilarni bitta ochiq so'zi nima edi? Bular endi hammasi qirilib ketadi. Masudda bizni tashab ketib yuborgan insonlar nima edi? Bular endi qirilib yo'qib ketadi degan. Ochiq aytgandi. Bu narsani faqat zon gumon qilmagandi ular. Ochiq aytgandi, buni yovib ketadi. Vonadan chiqqanimizda tamom bilan endi bitta endi oxiri hayot tugadi bilan endi bilan savdosi bo'lgan degan gaplar ochiq aytildi. Faqat arabcha aytilmagan xolos. Yo o'zbekcha aytilingan, yo forscha aytilingan, yo pashto aytilingan, yo urdu aytilingan, qaysi tillarda aytilingan bo'lsa Shuning uchun Qur'onning ruhi qiyomat kunigacha tirik birodarlar. Allohdan shuni duo qilaylikki, shu Qur'onda Alloh taolo rozi bo'lganlarning ruhi bizda bo'lsin. Bizi tilimizga o'shalar so'zi kelsin. Munofiqlar takka bo'lib qolmaylikki, shahid bo'lgan bo'lsa, agar ular biz bilan bo'lganda o'lib ketmasa deb tur kofir bo'lib qolmaylik. Hayotni beradigan va hayotda oladigan zot bitta zot Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun ham biz mana bu tanlagan yo'limizda birodarlar asosan ana shu o'zimizdan oldingi o'tgan kishilardan ibrat olishimiz kerak, ularga ergashishimiz kerak. Ularni haqiqiy iymon aqidasidan dars olishimiz kerak. Haqiqiy iymonni inson sinab ko'radigan bo'lsa, bunga ko'p-ko'p tarozilar bor. Alloh taolo qo'yib qo'ygan tarozilar bor, o'lchovlar bor. Shulardan ba'zi biri kofirlar yopirilib kelyapti ekan desa, mu'min kishining iymoni haqiqiy qalbidagi iymoni to'lib toshgan iymoni bo'ladigan bo'lsa, unda nima iymoni mustahkam bo'lib boraveradi. Xursand bo'lib ketaveradi u. Unda bir oromlik, sakina paydo bo'ladi. Baraksi bo'ladigan bo'lsa, kofir hali kelgan emas, kofir kelarmish desa, u nima? Sekin tugunni yig'ishtirib qochishni boshlaydi. Yana boshqa biri bir mu'minga yaxshilik yetsa, xursand bo'lotgan bo'lsa kishi, demak bu iymonining nimasi u? Alomati bu. Baraks, agar unga bir musibat yetgan bo'lsa, u azorlangan bo'lsa, unga xursand bo'layotgan bo'lsa, nifoqqa boshlanganligi. Bir sariya chiqib ketgan bo'lsa, endi bilamiz o'lib ketadi bular. Deyishlik bilan odam munofiq bo'ladi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo hadisi qudsiyda u Allohning yo'lida chiqqanlarni o'z zamonatiga olib qo'ygan. Ajrlarini oxiratda berishlik. Agar hayot qolsa, ajr hayotdagi o'sha g'animatlari bilan uylariga salomat qaytarishini Alloh taolo hadis qudsiyda va'da qilib qo'ygan. Uni albatta Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi. Vaholanki uni u mujohidni ikki holat kutib turibdi. Yo shahodat, yo g'ozilik. Ikkala holatda mu YouTube ikkala holatda mu muvaffaqiyatga erishgan kishi u. Mana bunday g'azovalar biz oldimizda ko'p birodarlar. Lekin o'zimiz, ahli ayollarimiz, farzandlarimizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishiga haqiqiy so'zi bilan, amali bilan iymon keltirgan sahobalar va sahobiyalar singari tarbiyalaylik. Hay namasi o'lib ketadi bular. Hammasi yo'q bo'lib ketadi. bu gapni inson gapirishligi bilan iymondan ajrab qoladi. Shuning uchun ham yana men to'xtalib o'taman Shoykot g'azvasida ana shu bizni 150 ga yaqin rijollar, ya'ni haqiqiy islom ummatining rijollarini yarmiga yakını şehit bo'lgan. Bu şehitlerimizi biz unutmaymiz. Bu şehitlerimizden bu cemaat bizga omonat qolgan. Chunki aytib o'tdim-ku, inshaalloh agarchi biz kameralarimiz ololmagan lekin kiroman kotibi olib qo'ygan. Qiyomat kunida u zoya bo'lmaydi. U yerda qilingan fidoiliklar, u yerda qilingan qarib bir hafta davom etgan haqiqiy g'azva, ya'ni alhamdulillah tirik guvohlar turibdi alhamdulillah. Ya'ni bu e, islom ummatiga ilk umidlarni bergan g'azva edi bu. Islom ummati umuman oyoq qo'li nima harakatdan to'xtab qolgandi. qochishni boshlagandi islom ummati. Lekin alhamdulillah shu yerda turgan islom ummatini e, asl yigitlari Alloh taolo qabul qilsin. Mana bu Amerikani nima? Tishini sindirishdi, burnini yerga chiqarishdi. Burnini yerga chiqarishdi. Ko'p shahidlar berildi. Mana bu harakatni asoschilari bo'lgan kishilar shahid bo'ldi yerda. Rahbariyat a'zolari, shura a'zolari, ahli ilmlari qariyalarimiz, yosh keksalarimiz shahid bo'ldi. Yosh-yosh farzandlar, ukaxonlarimiz shahid bo'ldi. Ya'ni bularni hammasini sanab o'tishlikka vaqtimiz yo'q. Lekin hammasiga bitta baho bera olamizki, ular bizning afzalimiz. Shunchani ayta olamiz. Palonchi palonchi desak, qolganiga nima? Insofsizlik bo'lib qoladi. Shuning uchun hammasiga jumlatan aytamizki, ular bizning afzalimiz edi. Allohning inshaalloh ular do'stlari edi. Alloh qabul qilsin, bizni o'sha shahidlarimizni eng afzallari edi. Ana ulardan keyin chiqib ham mana imtihonlar bo'ldi. Bir qancha insonlar to'kilib qoldi, birodarlar. Ya'ni har bir ki oldin imtihan imtihon bo'lyapmiz. Imtihon bo'lyapmiz. aldın oldin ham endi qirilib ketamiz, yoğup getemiz. ketamiz. çıkıp chiqib turib, ikkinchi terlenip gene imtihon bo'lyapmiz. Bu Alloh sünneti ilohiy sunnati ekan, ki Allah Teala'nın Alloh ki so'raylikki, o'sha minal mu'minina rijalun sadaqu ma aleyh fe faminhum man qada nahbahu va minhum man yantazir ve ma beddelu tabdila. Alloh Teala mana bu oyatda Ahzob surasida aytgandiki, mu'minlarning ichida shunday ricallar bor, ular o'zlarini Robbilariga bergan vafa kılıçtı. qilishdi. Alloh taolo o'zi guvohlik beryapti. bu ana shu Anas ibn Nazrga o'xshagan, Talhat ibn Ubaydullohlarga o'xshagan, o'xshagan radhiyallohu anhum sahobalar haqida nozil bo'lgan. Anas ibn Nazr Uhud kunida shahid bo'lgan. Talhat ibn Ubaydulloh Uhud kunida o'z qo'llarini Rasululloh sallallohu alayhi himoyasi uchun tutib berib uzilib qolgan. Mana shu insonlar haqida nozil bo'lgan. Alloh taolo aytayaptiki, bular o'zlarini bergan ahdlariga vafo qilishdi. Alloh taolaga nima deb ahd berishganda? biz seni dinini himoya qilib, seni dinini oliy qilib, shu yo'lda shahid bo'lamiz degan ahdlarga vafa qilishdi. Orqa qochmaymiz deyişken. Anas ibn Nazr jang maydoniga o'zlari yolg'iz Rasululloh sallam vafot etibdi, ya Rasululloh sallam qatl bo'pti degan so'zni eshitganlarda o'zlari yakka kirgandilar. Va o'zlarining ahdlariga vafo qilgandilar. 80 dan ortiq nayzalar, kamon o'qlari tekkandi bu kishiga. Jasadlarini taniyolmay qolingandi. Mana bular haqida nozil bo'lgan. Alloh taolay aytayaptiki, ulardan birlar, bir qismlarini bir bo'laklari o'zlarining ahdlariga vafo qilib jannatga erishib olishdi, o'z urushlarini olishdi, boshqalari esa shahodatni kutib turishdi. Va munofiqlarga o'xshab ahdlarini ular nima o'zgartirishmadi. Demak, mana bu jangni tabiat shu ekan. Uchga ajratib tashlar ekan birodarlar. Shahidlar, g'oziylar, munofiqlar. Uhud kuni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchilarda 1000 kishi askar lashkar chiqdi. 300 tasi munofiq bo'ldi. orqa qaytib ketdi. 700 tasi maydonda qoldi. Shulardan 70 ta shahid bo'ldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchilarda juda ko'p sahobalar nima qilishdi, jarohatlanishdi. G'ozi bo'lishdi. Mana shu yer birodarlar. Bu ilohiy sunnat Bu Rasulullah sallam amirlik bosh yillardagi qo'shin bo'lsin, u kishini tarbiyalari bo'lsin. O'sha zamonda günü narsa bo'lgan. Qiyomat kunigacha shu holat davom Fakat birodarlar. Faqat Allohdan ki biz mana bu ikkitasidan bo'laylik. Uchinchisidan bo'lib qolmaylik, birodarlar. Xaloq bo'lib ketamiz. Munofiq bo'lib qolamiz. Ya Alloh ta'ala tezroq shahodat shahidlarni safiga qo'shsin bizni yoki shahidligini intizorlik bilan kutadiganlardan qilsin. Shuning uchun doim aytaman sizlarga, birodarlar, shahidlikka har lahza o'zimiz tayyorlaylik, birodarlar. Bu katta-katta niyatlar, katta-katta maqsadlar qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz, hukumat bo'ladi, falon bo'ladi. Buni biz bilmaymiz qachon bo'ladi, bizning qo'limizdan bo'ladi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ana shu Rumni fathini, Forsni fathini bashorat berdilar. yoki ana shu Suroqaga Kisroni bilaguzugini va'da qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Lekin o'zlari eng orziqib so'ragan, so'ra Alloh taoladan so'ragan narsalar nima edi? Allohning yo'lida qayta-qayta shahid bo'lishligini. Biz ham shu narsani so'rab yuraylik. Shuning uchun men doim aytamanki, mana shu men har kuni undan chiqilayotganimda sizlarni Xudoni shohid qilib aytamanki, men xayrlashib vasiyat qilib chiqaman. Shu oxirgi chiqishim bo'lsa kerak uyimdan. <clears throat> har lahzada darvozani shahodat darvozasini taqilidaylik birodarlar. Toyinki shayton bizni ham aldab qo'ymasin. darvozani taqillatib turaylik. Biz shahidlikka navbatda turganlardan bo'laylik. Chunki yo'l xatarli ekan birodarlar. Juda ham fitna, fasod juda ham ko'p ekan. Eng qo'rqqan narsam shu bo'lsinki, munofiq qolmaylik. Inson o'zi bilmaydi nima o'ylayotgan Shuning uchun ham asosiy meni eslatma birodarlar. muhim kunlarda turibmiz, muhim tarixlarda turibmiz. Alloh taolodan so'raymizki, Alloh taolo hammamizni iymonimiz salomat qilsin, haqda sobit qadam qilsin. O'zi tomonidan bizga bergan mana bu omonatlarga xiyonat qiladigan xoinlardan qilib qo'ymasin. Alloh taolo safimizda turgan barcha mu'min musulmonlarni, mu'mina va musulmonlarni, muhojirlarni hammasini Alloh taolo o'zi haqda sobit qadam qilsin. Subhanakallohumma hamdik, shukr la ilaha illa anta, astagfirullah. Jazakumullah. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.